الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحساننا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا أرحم الراحمين تكون درسيت يا تفسير القرآن الكريم تكون سورة يوسف kwenye aya za mwanzoni na kwenye darasa yetu ya jana tulisoma utangulizi mfupi na aya sita za mwanzo na kwa mujibu wa kauli ya al-Imam Ibn Qayyim al rahimahullahu ta'ala kwamba sura hii imesheheni faida hekima mazingatio zaidi ya elfu moja tukasema na sisi tutajaribu kuokota ukota angalau tupate faida na hikma japo mia mbili takriban haidhuru kuzidi kidogo au kupungua kidogo sasa jana tukazisoma zile aya lakini hatukupata muda wa kusoma fawaid ile kwenye darsa yetu ya miaka ya nyuma iliyopita tuliotajia faida takriban mia na baadhi yenu wachache wamezidhibiti katika wale waliokuwepo kwa hiyo tuanze upya faida moja baada ya nyingine tutaanza na faida kutokana na darasa ya jana alafu tutaendelea na darasa mpya leo insha Allah katika aya ya mwanzo Allah subhanahu wa ta'ala aya kwanza ni alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin hapa pana faida kwanza kuna faida ya kilugha inayoonyesha utukufu wa cheo cha Qur'an na nafasi yake kwamba Qur'ani iko mahali pa juu patukufu ndio daraja yake na ndiyo maana ikatumika ismu ishara ya aliye mbali Qur'ani ndio hii hapa aya zake ndio hizi hapa lakini haikusemwa hadhihi haikusemwa hadhihi ayatu kitabil mubin likatumika neno la kiarabu tilka hizo lakini akimaanisha hizi inatumika ismu ishara ya aliye mbali isharatan ila bu'd alquran fi almanzila والمكانه والعلو فيها kwa kutoa ishara ya kuwa Qur'ani manzila yake ni ya mbali sana ya juu sana kwa sababu tu lugha ya Kiarabu inatofautiana na lugha nyingine maneno yake huwa yanashiba sana faida ya pili ni ubainifu wa Qur'an kwamba hii Qur'ani iko wazi yenyewe inafahamika na inafahamisha Qur'ani sio kama kitabu cha matalasimu na kitabu cha mafumbo kama ilivyokuwa kwenye vitabu vingine bal Qur'ani ni kitabu kinachofahamika kinachokutoa mwongozo na kufahamisha watu na kimeteremshwa ili kifahamike na haikuja Qur'ani ili kuwa kuwababaisha watu na Qur'ani imekuja kuwabainishia watu na kuwawekea wazi watu mambo yanayofungamana na dini yao na dunia yao na akhira yao kuhusiana na Mola wao na risala walioletewa kwa hiyo Qur'ani iko wazi ndio maana akasema tilka ayatul kitabil mubin kwa maana zote mbili tulizozungumzia tulizozitaja jana kwenye kitabu kilicho wazi na hii ndio sifa ya kipekee ambayo Qur'ani inasifika nayo ukilinganisha na vitabu vingine vilivyoteremshwa kutoka mbinguni hata vile vilivyoingizwa mikono ya watu kwa sababu vitabu vya ahlul kitabi sio vyote vilivyokuwa wazi vingine vina mafumbo ndani yake na rumuzi sina haja ya kutaja kwenye al-ahd al-qadim wala al-ahd al-jadid kisema al-ahd al-qadim na kusudia agano la kale na al-ahd al-jadid ni agano jipya sina haja kutoa mifano lakini ndani yake kuna mafumbo mengi ambayo yanawatatiza hata wao wasomi wao bali hawayafahamu hawafahamu sasa Qur'ani iko tofauti na hiyo kadhalika katika faida tunaona kwamba Qur'ani lugha ya Kiarabu ni lugha pana sana ndio maana ikachaguliwa lugha hii ibebe ujumbe wa Qur'an al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala anasema ولسان العرب ولسان العرب أوسع الألسنة مذهبا ولسان العرب أوسع الألسنة مذهبا لغة كيراب للغة بانا بانمو وميلك واكي وأكثرها ألفاظا للغة كيراب إلى متمكو مينجي ولا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان غير نبي hatujui kwamba kuna mtu yoyote anaweza kuzidhibiti ilmu ya lugha ya Kiarabu mtu ambaye si nabii yani jambo muhali ikawa kuna mtu sasa ile lugha ya Kiarabu anayejua yote akaizungukia yote na mtu huyo sio nabii alafu awe na uwezo huo hilo jambo haliwezekani akaendelea na maneno yake kama alivyoeleza katika kitabu chake ar-risala kwa hiyo hii ni faida ya kuonyesha lugha ya Kiarabu ni katika lugha pana sana bali lugha ya Kiarabu ni ashrafu lughat katika lugha zilizotukufu mno kwa kubeba jambo tukufu kama hili la Qur'an mpaka Allah subhanahu wa ta'ala kuichagua lugha ya Kiarabu miongoni mwa maelfu na malaki ya lugha akiichagua kuwa ndio lugha ya kitabu chake inaonyesha ule utukufu wake alimamu imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala anasema falihadha anzala ashraf alkutubi kutubi bi ashraf al ala ashraf ar-rusuli bi safarati ashraf almalaika na kwa sababu hii Allah subhanahu wa ta'ala amekiteremsha kitabu kitukufu mno kwa lugha tukufu mno tena kwa mtume mtukufu mno kupitia ubalozi wa malaika aliye mtukufu Jibril wakana dhalika fi ashrafi biqa'i al-ard na huko kushuka kukawa kumepatikana katika ardhi iliyotukufu mno mwanzo kabisa Qur'ani imeshuka wapi Makkah wabtudia inzaluhu fi ashrafi shuhuri sana wa huwa Ramadhan pakaanzwa kule kuteremshwa kwake qurani katika mwezi mtukufu mno miongoni mwa miezi ya mwaka nao ni mwezi wa Ramadhani fakamula min kulli alwujuh Qur'ani ikawa imekamilika kwa utukufu kwa njia zake zote ameyasema katika tafsiri yake tafsiri al-Qur'an al-Azim faida nyingine tunaoipata kwenye kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون hii inaonyesha uluullah kwamba Allah subhanahu wa ta'ala fawqa khalqihi jalla wa ala iko juu ya viumbe wake kwa sababu kitabu chake imekiteremsha kutoka huko juu kwake na Qur'ani imetoka kwake na an-nuzul inakuwa ni min al-fawq ila ila al-asfal au ila al-taht hii Qur'ani imeshuka kutoka kwake kadhalika katika faida tunazipata kutoka kwenye aya hii tunaona hikma ya kuteremshwa Qur'ani ni ifahamike maana yake watu waifahamu imeletwa hii Qur'ani ili ieleweke watu wafahamu yaliyomo ndani yake na wazingatie aya zake ushahidi wa hilo kwenye Qur'ani ni mwingi sana lakini aya hii ni moja pia ina ushahidi huu la'allakum ta'qilun ili mpate kufahamu ili tafahamu ili ndio lengo la kuteremsha Qur'ani kwa lugha ya Kiarabu ili nyinyi mfahamu muifahamu hii Qur'an Qur'ani si ya nyimbo kama mwe mwaimba tu aya zake la illa na sababu na malengo ni nyinyi muifahamu na mzingatie aya zake pate mauidha ndani yake انما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون انا جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون كزخرف imekuja ili watu wafahamu eh na wazingatie aya zake kadhalika الامام البيضاوي رحمه الله تعالى انا قولي انا سيما لعلكم تعقلون illatun liinzalihi bihadhihi sifa hiyo ndiyo sababu ya kuteremshwa kwake Qur'ani kwa wasifu huu kwa namna hii kai kaitafahamu watuhitu bimaanihi ili muifahamu na muyadhibiti maana yake watastaamilu uqulakum mzitumie akili zenu faida nyingine inayopatikana katika aya hizi tulizozisoma kwamba miongoni mwa malengo ya Qur'ani ni kuzichangamsha akili na kuziamsha iqadhu al-aql kuziamsha tanshitu al-adhhan iqadhu al-uqul wa tanshitu al-adhhan kuziamsha akili na kuzichangamsha kwa sababu mtakiwa mzingatie mtoe faida kwa akili inachangamka inapokuwa inazingatia mambo tunafika faida ngapi faida sita kwenye aya mbili ndio kadhalika kwenye aya tatu Allah subhanahu wa ta'ala anasema na nyingine mweza kuzitaja nyinyi ukiona kwamba ah, aya hii ina faida ndani mbona hapa kuna faida haikutajwa unaweza kuongeza mkasema mtu anasema kuna faida fulani نحن نقص عليك أحسن القصص لما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين كنا فايدة نجينة زكي لغة زكي نحو زكي داني داني هكو تمونا تسيزتاج إذا نعيزة كزيكندوها ولي وصومي سيتسيوا بيستابو سعانا سيزا جوجوه إذا تسيتاج بإذن الله kwa hakika sisi tunakusimulia tutakusimulia wewe masimulizi mazuri zaidi kwa kuleta wahi kwako hii Qur'an katika aya hii inaonyesha umuhimu wa mtu kujua historia na tarikhi kwa maana elimu ya tarikhi ni elimu muhimu kwa kila mtu kufahamu kufahamu alikotoka na alipo ili atengeneze anapokwenda sababu historia ni kujua habari za waliopita na Qur'an inaeleza habari za waliopita ndio maana ya tarikh kwa Qur'ani imelihimiza jambo hilo kama ukiona katika kitazama katika aya nyingine tilka alqura naqussu alayka min anba'iha miji hiyo sisi tutakusimulia habari zake wa kullan naqussu alayka min anba'i ar-rusul kila mmoja tutakuelezea katika habari za mitume ma nuthabbitu bihi fuadak kwa kiasi ambacho tutauitia umadhubuti moyo wako tutakuelezea zile habari za mitume kwa kiasi ambacho wewe utapata umadhubuti wa moyo kadhalika nakusu alaika min amba'i ma qad sabaq kama hivyo tunakuelezea wewe habari za waliotangulia laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab katika aya zile za mwisho mwisho aya mwisho katika sura hii na nyinginezo katika ayati zilizokuja kutaja habari za waliotangulia sasa aya hii pia nayo yatuelezea kwamba kuna ahsanul qasas inaonyesha umuhimu wa jambo hili masimulizi yaliyo mazuri zaidi na pia vile vile tunapata faida ya kwamba hakuna masimulizi zaidi na maneno mazuri zaidi kuliko Qur'an fa inna asdaqa alhadith kitabullah wa khayra alhadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maneno mazuri kabisa ukweli ni yale maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala lakini pia tunapata faida na kupata nguvu zaidi kuthibitisha utume wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kwa kuwa sasa amesimuliwa habari hizi na Mola wake Allah na hakuwa akijua kabla ya hapo kwa sababu yeye ni annabiyu al-ummiyu ni mtume asiyejua kusoma kilichoandikwa sasa kama kuna habari za watu wa kale huko zamani kabisa maana nabiullah yusuf ni wa siku nyingi siku nyingi zimepita huko hata sijuaje habari hizi ikiwa nyinyi watu wa maka hamzijui ndio wazee wake nyinyi babu zake nyinyi mko hapo hamjui habari hizo nani mwingine atakayemwambia habari hizi kilichobakia ni yeye kusoma hakuna kitabu cha kusoma anachoweza kukisoma yeye kwa sababu yeye ni annabiyul ummi ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema wama kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu biyaminik kwa nini idhal lartaba almubtilun wewe Muhammad hukuwa unasoma kitabu chochote kabla yake wala hujawahi kukiandika kwa mkono wako wa kulia kwa sababu ungelikuwa wajua kusoma watu wa batili wangepata shaka idha lartaba almubtilun kuna huyu bwana hizi habari anazotueleza huyu huyu itakuwa kasoma huyu kuna mahali kasoma bila shaka lakini hajui kusoma kwa Allah subhanahu wa ta'ala akamletea wahi bima auhaina ilaika hadha alquran kwa kuleta wahi kwako hii Qur'an wa in kunta min qablihi la min alghafilin na kwa hakika kabla yake ulikuwa ni katika wasiojua katika faida hapo inaonyesha kwamba mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwanza hajui ghaibu mpaka aletiwe wahi afunuliwe ndio atajua hajui ghaibu sallallahu alaihi wa alihi wasallam na pia katika faida zinazopatikana kwenye aya hiyo hiyo ni kwamba mtume sallallahu alaihi wasallama amepata ilmu yake kwa kusomeshwa ameletewa wahi na Jibril akawa anasomeshwa Qur'an faida ngapi hizo mtazimaliza hizo naam tutachukua sehemu katika faida alafu tuende mbele cha hivyo itakuwa shida kama zimefika kumi tusimame hapo alafu tuendelee kidogo na aya za leo zimeshafika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 يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون يقول الله تعالى لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين وحقيقة kupatikana kwa Yusuf na mazingatio kwa wenye kuuliza ayat maana ibar laqad kana fi yusufa wa hakika kumepatikana kwa yusuf wa ikhwatihi na nduguze ndugu zake yani ndani ya kisa chao kumepatikana ayatul lisailin mazingatio mengi kwa wenye kuuliza habari zao eh? kwani vipi ilikuwaje ukielezewa wanapata mazingatio mengi sana qalu la yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna pale waliposema nduguze yusuf eh? pale waliposema hakika yusuf na nduguye wanapendeza zaidi kwa baba yetu Yusuf na ndugu yake wao ni ndugu yao pia lakini usema Yusuf na ndugu yake kivipi kwa sababu tuligusia jana kwamba hawa ndugu wengine wote waliobakia ni ndugu kwa baba mmoja na mmoja katika wale ni ndugu yake Yusuf baba mmoja mama mmoja shafiquhu wanakusudia akhuhu binyamin huma akhawan liabin wa um ndugu yake binyamin wanamuita benjamin ndio benyamin ni ndugu yake kwa baba na mama sasa hawa bwana mzee wetu bwana anawapenda sana ndugu wakubwa na Yusufu wa akhuhu ahabu ila abina minna kwa hakika Yusuf na ndugu yake wanapendeza zaidi kwa baba yetu kuliko sisi wa nahnu usba na ili hali kuwa sisi ni kundi kubwa jamaa yani sisi tuko wengi tutamtumikia huyu mzee jamaatun dhau adadin فكيف أحب هذين الاثنين أكثر من الجماعة vipi mzee wetu anawapenda hawa wawili zaidi kuliko kundi hili letu sisi inna abana la fi dhalalin mubin kwa hakika baba yetu yu katika makosa yaliyo wazi hakika baba yetu yu katika makosa yaliyo wazi yani yuko katika makosa yaliyo wazi wakamtia makosani baba yao kwa nini anawapenda hawa hajapatia mzee wakaona kwamba wao wana rai iliyo sawasawa na baba yao hayuko sawa wao wana akili sana kwa sababu wengi kwa inna abana la fi dhalalin mubin kwa hakika baba yetu yu katika makosa yaliyo wazi ay e, khata'un wadih makosa ya wazi kwa hiyo cha kufanya ni kitu gani kama baba yetu anatufanyia hivi tufanyeje sasa ikaja rai ukutulu yusufa ukawa naambizana hivi muueni huyu yusuf fanye maarifa tukamuue au itrahuhu arda au mtupeni kwenye ardhi ambayo itamweka mbali na baba yake yakhlu lakum wajhu abikum utatakata kwenu uso wa baba yenu yani baba yenu atakuwa waangalia nyinyi si Yusuf hayupo mshamuua we mtupeni kwenye ardhi ya mbali au itrahuhu arda au mkamtupe kwenye ardhi ya mbali kwa ardhi hapo ni ismu mubham ismu makani ambayo ni mubham kwa sababu ni ghairu mahdud wazada ibhamuha بالتنكيل أرضا كيف عمل معاملة الظروف المبهمة يكون مبالي كبيسة ثم كشاف نسيم أرضا أسمخشى أرضا أي أرضا منكورة مجهولة بعيدة من العمران أرضي أنبغي مفاني يكون نكرة إسيو فهميك إليو مبالي نمجينك mpelekeni mbali kabisa kamtupeni mbali alafu uso baba yenu sasa utatakata kwenu nyinyi tu yakhlu lakum wajhu abikum utatakata kwenu nyinyi uso baba yenu atakuwa sasa hana mtoto mwingine anemlingia tena kumtazama tazama atawaangalia nyinyi peke yenu meleka hapo watakunu min ba'dihi qauman salihin na baada yake nyinyi mtakuwa ndio watu wema baada yake mtakuwa nyinyi ni watu wema tapendeza kwa baba yenu yantakunu min baadi ma taf'alunahu bi qauman salihin tatubuna ila Allah min dhalika as-sani' pia hii katika maana kwa maana mtakuwa watu wema kwa maana mtatubu sisi tufanyeni dhambi tumuue alafu tutubie tukitubia tutakuwa wema kwa wapanga njama za dhambi wakitegemea kwamba watatubu baada ya hapo qala qailun minhum la taqtulu yusufa akasema msemaji mmoja miongoni mwao msimuue yusuf wa alquhu fi ghayabati aljubbe na mtupeni kwenye kina cha kisima waalquuhu fi ghayabati aljubbi kwa hiyo mtupeni katika kina cha kisima yaltaqituhu ba'dhu as watamwokota watamuokota yeye baadhi ya wasafiri in kuntum fa'ilin ikiwa ni wenye kufanya qalu ya abana ma laka la ta'manna ala yusuf wakasema ee baba yetu una nini mbona hutuamini juu ya yusuf una nini wewe baba yani mbona hutuamini juu ya Yusuf wa inna lahu lanasihun na hakika sisi ni wenye kumpendelea kheri yeye arsiluhu ma'ana ghadan mwache kesho aende pamoja na sisi yarta wa yal'ab alishe wanyama na acheze na sisi wa inna lahu lahafidhun na hakika sisi ni wenye kumchunga ni wenye kumhifadhi yeye na hakika sisi ni wenye kumhifadhi kumhifadhi yeye tutamlinda قال akasema nabiullah yaqub inni la yahzununi an tadhhabu bih kwa hakika mimi kuna nihuzunisha nyinyi kwenda naye ndugu wenu mwende naye huko ili jambo mimi lanipa huzuni sana la yahzununi dhahabukum bi yusufa ila albariya ويشق علي غيابه عني jambo la kwenda naye nyinyi maporini linanihuzunisha na linakuwa zito juu yangu kunakuwa kuzito mbele kuwa mbali na mimi muondoke naye mchana kutwa siku moja siku mbili hayuko simuoni ah hilo jambo ni gumu kwangu jambo la kwanza wa akhafu an yakulahu dhibu na ninahofia asije akaliwa na mbwa mwitu واخاف ان ياكله الذئب akaliwa na mbwa mwitu ardhi ni ardhi ni masbaa ina wanyama mbuawe wengi wakiwemo adhib dhiab mbwa mwitu sasa huko nyinyi mnapokwenda nahofia asiyakaliwe na mbwa mwitu wa antum anhu ghafilun na hali ya kuwa nyinyi ni wenye kumsahau mtashughulishwa nyinyi mtakwenda huku kule mtalisha wanyama mtacheza mtakula matunda mtamsahau ndugu yenu ataliwa na mbwa mwitu wa antum anhu ghafilun na ili hali nyinyi ni wenye kumsahau qalu wakasema ndugu wale la in akalahu adh wa nahnu usra inna idhan la khasirun sawa qalu wakasema la in akalahu dhib wallahi itakuwaje mbwa mwitu amle yeye tuweza kutafsiri hivyo lakini pia kutafsiri la in akalahu dhib mbwa mwitu akimla yeye wa nahnu usba na ili hali sisi ni kundi kubwa inna idhan la khasirun basi hakika sisi tutakuwa ni wenye kula hasara hakika sisi ni wazembe inna idhan la khasirun sawa basi sisi tutakuwa ni wazembe yani inna idhan la ajaza alhalikun la khaira fina wala naf'a minna sisi tutakuwa ni wazembe waangamivu hakuna khairi kwetu wala hakuna manfaa to sote sisi tulikuwepo hapa tumwache ndugu yetu aliwe na mbwa mwitu hivi hivi bwana wazembe wakubwa sisi lakini yote tutakumwaminisha mzee wao lakini tukienda ile wallahi itakuwaje aliwe na mbwa mwitu na hali sisi ni kundi basi sisi itakuwa ni wazembe inna idhan la khasirun falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabati al-jubb walipokwenda naye na wakaafikiana wamtie kwenye kina cha kisima falamma dhahabu bihi walipokwenda naye wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabati aljub na wakaafikiana wamtie kwenye kisima kwenye kina cha kisima au haina wa au ilayhi tulipeleka wahi kwake tulimpelekea wahi Yusuf latunabbiannahum biamrihim hadha kwamba utakuja kuwasimulia jambo lao hili latunabbiannahum utakuja kuwasimulia wao latukhbirannahum biamrihim hadha jambo lao hili utakuja kuwasimulia kwa maana kwamba utatoka hapo kishaambiwa kwamba wewe eh, bwana utakuja kuwasimulia habari hii kwamba hutakufa humo na utatoka salama utafika wakati utakuja kuwasimulia utakutana nao utawaambia nyinyi mlilifanyia hili na hili na hili kwa utakuja kuwasimulia jambo lao hili wa hum la yashurun na hali wao hawatambui wakati huo wameshasahau kwa sababu siku zote mtu anayefanya ubaya huwa anasahau kwa kweli hakuyapata maumivu ya ubaya aliofanya lakini yule alifanyiwa huwa anakumbuka ah ni fulani la eh, ni yule fulani hivi kwa hiyo wewe utakuja kuwasimulia jambo lao hili kwa maana utatoka salama wajau abahum ishaan yabkun wakamjia baba yao wakati wa jioni hali ya kuwa wanalia wanakuja na vilio sasa lia kweli kweli مليا قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين تانزيابو سيدنا سيركيش إن فيليو فيابو na kutaka kusadikishwa haraka haraka jenga ukuta kabisa ile waambia ah sio kama siwaamini mimi nawaamini wama anta bimumin lana Allahu musta'an kuna mafundisho mengi makubwa tutayaona inshallah kwenye darasa nyingine tutakuja tunakuja kidogo kidogo 10 10 15 hivi na jawabu kwamba wakamtia kisimani tosha. Tutaendelea tena darasa yetu kesho inshallah. ابن عاشور انسمى جواب لما محذوف دل عليه ان يجعلوه في غيابه الجود والتقدير جعلوه في الجود وكمتيه كنكينه تقسيما كما يفهم بي امسمى ابن كثير وهو من الايجاز الخاص بالقران فهو تقليل في اللفظ لظهور المعنى من مرجوح ما هي المعنى ما هي المعاني المعنى إعجاز تعرف معناه kwa sababu kuna watu wanazitafsiri hizi herufi wanazichukulia katika manzila ya rumuzi kwamba alif ni kitu fulani lam ni kitu fulani na ra ni kitu fulani alafu wanatazama maelezo yao na hizi ni hurufu hazikuja kwa ajili ya kuleta dalala ya maana yoyote hizi ni hurufu zimekuja kuonyesha kwamba Qur'ani ime inatokana na herufi hizi kwa hiyo kama nyinyi mwaweza na nyinyi andikeni simaona kwamba Muhammad ameandika Qur'ani yake ameleta na nyinyi andikeni yenu yenye herufi kama hizi kwa zile herufi zinakuwa hazijabeba maana yoyote subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta